ಇದೇ 25 years ago yung start ng Culture Crash. Pero uh, around this time, nung, yun nga, 23 years ago, merong event that actually changed my life. Yung si Trigon. Ah, si Trigon. Tapos, uh, ano lang, ano, hindi ko sinasadya. Dala ko yung <laughs> issue din na nagko-cover nung, nung event na yon. Isa sa mga, ay dalawa sa mga titles na part ng Culture Craft which is this, was Cat's Mail by Sir Menor and Pasi by, by Sir Melvin. Tapos today, well today papakilala natin sa mga kids, and kids at heart, kung ano nga ba yung nire-reintroduce natin libro. So para po sa mga um, mga kids at kids at heart yan, yung ano, paano po kayo nagpapakilala sa, sa mga kabataan ngayon? Uh, ah, hello, ako po si Melvin Canino. Uh, ah, ang ginagamit ko na pseudonym ay Tadeilo. Uh, ah, so, kung gagawa kayo ng comics at ayaw nyo ilagay yung name nyo or nahihiya kayo, pwede niyo ilagay yung mga gumamit ng pseudonym nyo, yung mga favorite na bagay nyo. Uh, eh, incidentally, um, ang taga-ilo ay, gina, ay binigay, eh, ginamit ni uh, General Antonio Luna as a pseudonym sa La Solidaridad. No, yun. Uh, ah, ano, pating history lesson lang. <laughs> anyway, uh, ang base ay tungkol sa isang um, future na na medyo dark. No? Parang nagkaroon ng digmaan, sa Pilipinas and then um, ang isang maliit na city ng Pasig ay naging parang hub for um, independence and yung nagsastruggle siya na mabuhay amidst dun sa landscape ng apocalypse. Parang gano'n. Ano? So, um, yun yung kwento no? uh, about a bounty hunter na hinahabol ang isang um, slave na So, way back dun sa Future Cash Days pa lang, um, yun yung action, ma-action na title, supposedly, ng, ano, ng Culture Crash. Uh, also, it's, kaso it, it turns out na mas drama pala siya kesa sa action kasi yung in-allowance ko is mga anime na drama. <laughs> so yun yung mga napapanood ko nung time na yun. So yun. Uh, hello, good afternoon. Uh, ako po si Elmer Damaso. Uh, tulad po ng nabanggit ah, uh, kanina, uh, member din ako dati ng Culture Crash na comics na nilabas ng year 2000. So, ang hinahandle ko pong story doon actually is dalawa. Uh, one day sa Niwa, uh, hindi naman tinuloy. <laughs> Tsaka yung at sale, which is yung creation ko. Na ngayon, eh, sinishare ko na yung story na tinutulungan na ng web. Uh, siya na kapakwento. Uh, ah, yung at sale is about um, Eric Olet. Isa siyang thief na um, gusto niya maging best, yung best na thief in the whole world. So, awag ah, niyo tutularan. <laughs> Pero merong reason behind it. Merong story behind it. Uh, along the way kasi may ma-discover siya ng mga friends, meron ding mga enemies, and then it's a fantasy uh, comedy na story. So, yun, siguro si Mrs. ko na yung magsasabi ng last story. Hello, good afternoon sa lahat. lalo na doon uh, ah, iikot yung kwento ng anak ng mga isip. Ayun. Uh, paano po yung process ng pagbuo ng bagong libro? Di ba, napublish siya sa Culture Crush. Gaano siya ka uh, katulad nung sa Culture Crush? Marami bang nabago or pareho lang siya? ano yung uh, masasabi niyo pinakamalaking pagkakaiba aside from the kulay sa title? Ayun. So, okay, uh, after Culture Crash, 2000, ano ba? 2000, 2004. 2004. Uh, abruptly naputol yung kwento ng Pasig dun sa ano. So, pero tinuloy ko siya. So merong mga books at, ah, or issues after Culture crash. uh, ah, hanggang issue 5 ng second book. Pero pansin ko, masyado na matagal din na wala yung Culture crash. So I had to redo passing from scratch. So from issue 1 ulit hanggang eventually mag-meet up yung mga, yung mga issues ng, ng continuation pa ng Pasig. Uh, ang difference, ang main difference niya ay wala kang kakulab, <laughs> wala kang ka kabatuhan, kumbaga ng idea, which actually made it a little harder to continue yung ano, kasi you feed off yung energy ng mga kasama mo eh, sa studio. Eh. Ganun yung, yun yung magandang ano doon eh. And then you learn from them dun sa mga Paano ba ginagawa ng ganitong process sa computer? Or ano ba yung um, magandang technique for drawing? No? So you, you learn that from yung kasama. Now you're doing it alone and then syempre may mga times na you, do pro, you, you procrastinate. Di ba? So, yun. And then may real world responsibilities ka. So, ang daming times na talagang napuputol yung, ano, yung cut short yung pagpo-comics. So habang bata kayo, you enjoy drawing, you enjoy drawing comics. Yun. Kasi pag matanda na kayo, pwede naman kayong mag-earn sa paggagawa ng comics. Pero mas konti na lang yung time nyo. So na, minsan na, na sasapawan nyo ng ano yun, ng totoong buhay, kumbaga siguro sa akin, ano, uh, ah, tatouch ko lang yung yung graphic side, yung visual side, kasi si Mrs. yung sa story side. Pero masasabi ko maraming maraming nabago dun sa version ng Catstein ngayon compared dun sa Culture Crash version. Kasi before din, nung nag-start kami, limited yung pages. So, limited lang yung storytelling namin. Hindi namin, kumbaga parang minsan sasacrifice mo yung detail for yung movement ng kwento mo. Kasi uh, baka eh, ilang pages lang kami? 10 pages lang kami before. Uh, so maximum siguro namin mga around 15 pages. So parang medyo nahihirapan kang mag-tell ng story in 15 pages na enough na para may kumbaga parang content ka rin dun sa isang issue. So, this time around, uh, mas marami na aming pages. So, mas pwede na namin uh, ah, ilabas yung lahat ng details na hindi namin na ilabas before. Plus yung sa visual side naman, since ako yung, ako yung artist mainly for Cat's Day. Uh, ah, Siyempre yung influences ko before is iba na. Uh, dati parang iba yung style ng anime, iba yung style ng storytelling. Uh, actually, yung mga uso doon parang medyo uh, medyo weird. <laughs> like yung sa mga original na Ranma or yung mga ano, parang, parang kung tutusin, sinabi ni Sir Ilog kanina na yung title niya was the actual title. Yung kay Sir Henmer was the comedy, the comedy, comedy. As in slapstick comedy, visual comedy. So, ganun. Parang ako yung comedy story nun. Tapos ngayon, parang syempre, uh, through the years, sa uh, lahat din ng experience ko sa trabaho ko, naipasok ko na rin this time dun sa paggawa ko ng pages ng fans paper. Tulad ng passing, naging drama din siya. <laughs> Parang <laughs> Nung napumasok na si Mrs. nagka-drama eh. <laughs> Biglang bumigat yung drama nung ano. Pero yun, uh, kasi marami na rin ako natutunan dun sa... Before kasi nung nilabas namin culture clash, syempre, fresh from college kami. So para sabihin na hindi naman totally went behind the ears. Uh, mer meron parang yung nalalaman namin before is different from you after years of experience of working. Like kami rin naman ni Melvin, nagtrabaho kami for, for Keizo. So, tsaka mga ibang companies. So, may mga natutunan din kami sa production ng, ng mga first time. Sorry guys, yun nga, uh, gusto ko lang sabihin na para if you buy the manga nila ngayon, yung comic na ilalabas, na nilolaunch natin today, para ano siya eh, summation ng lahat ng experiences from 2000, from the 90s up till now, ni na Sir Melvin at ni Sir Member. Sa story naman, yung evolution ng bigay ko na kayo. Regarding sa question, actually for me, medyo challenging siya kasi uh, masanay ako magsulat ng nobela. Pag nobela kasi mahaba eh, di ba? Puro, parang puro words. Kumbaga kung ano yung nakikita ko sa isip ko, sinusulat ko lang. tila kasi visual ka, parang uh, ultimo yung pagplano ng panels sa isang page, dapat iniisip mo. So, uh, nung, nung niriwan namin, uh, ah, pinakailaman ko yung kwento, pero binihis ko more of dun sa uh, kwento niya nung inilabas na during the time ng Butcher Crash. Pero syempre, since ni-rewind ko kailangan, di ba tayong mga babae, mahali tayo eh. So, ulo mo yung mundo, yung history, lalo na kapag mahilig ka manood ng mga Korean novela, ay nako, mahilig ka sa mga backstory niya. Ako, aminado na doon since ano to, uh, ah, may comedy, may action, sabi nga nila, may drama, kasi ako na nagsusulat. Tsaka may love story din. Dapat meron kasi doon ako sanay eh, diba? So, ayan, doon sa challenge, ano talaga, uh, iba kasi yung pag ikaw yung nag-start, kasi yung, yeah, kumbaga inadapt mo sa kanya. And then, you did yung self-publishing, ngayon you were under ng publisher na kwento. So, uh, ano yung, uh, how is working with kwento? And uh, ano pa yung expect natin after the first year? Paano nagsimula yung collaboration niyo with uh, Kwento? Ah, uh, bale, na-approach ako ni Ma'am Isa at saka ni Sir Juan about yung uh, ah, passing kasi fan daw sila dito. Culture crash na ito. And um, yun nga, willing to publish yung work. So, actually medyo ano nga ako doon, kinakabahan ako doon sa commitment kasi knowing na ang iksi lang nung time ko to actually draw kasi nagtuturo din ako dito sa UB and uh, I have some side terms as well. Um, pero kung ano, willing silang mag, ano, um, compromise dun sa length ng time na needed. Um, so, um, ayun, naihapos naman <laughs> yung issue 1, uh, yung book 1. And um, maganda yung pinalabas ko dun sa Actually, sa case ko, ganun din, in-approach din ako court na court ng 2024 uh, ah, Cats Day. Uh, actually, parang hindi ko lang maalala kung two or three times nila pinanong. Kasi nung una, nagdadalawang isip muna ako kasi yung yung sa older publisher namin, baka may sabit. <laughs> so, uh, nung ano naman, Kasi kung ibibigay ko lang yung yung yung sabi nga ni Sir John, ano, parang third iteration na parang from Culture Clash to Indie Comics to ito na kwento na published to eh. Parang sabi ko, kaya ko bang gawin tong book na to? Uh, ibibigay ko lang ba yung lumang pages ko nung indie tapos para, para may leeway, para may ano na ako, ma-advance ko na yung pages. Kaso matigas yung ulo ko, so <laughs> inayos ko yung, inayos ko yung drawing. Plus meron kasi sinagdag si Mrs. Uh, ah, ano lang, konting kalaman, kahit nung nasa culture crash pa lang kami, mahilig talaga magbago din may mga material niya yung tinatapo ko yata pages kinukuha. <laughs> May tinatapo ng pages sa basurahan tapos kinukuha ng mga kasama mo. Well, <laughs> anyway, master ako ng revision. <laughs> so, ayun. Um, siguro naging concern ko lang, uh, yun nga, can I do it? Uh, is it possible na magawa ko? Uh, yung, yung, yung part na working with kwento, yung transition with kwento, no problem, madali na kasi yun. Tapos madali na makausapin sila ng isa, sila, si Sherman, madali naman sila kausapin. Tapos very open naman sila to suggestions, very open sila sa request namin. So yun, no problem. So naging problem na talaga yung production. Parang doon ako kinakabahan. Tapos inisis din kasi papasok mo. So, syempre maraming <laughs> maraming responsibilities din sa bahay labas dun sa production ng comic, so kakayanin ba natin? Actually, yung book na to, uh, hindi talaga yung intended ending namin nandito. I have to be honest with you. Hindi yun yung intended ending namin. Uh, kung meron ditong nagbabasa ng culture crush before, uh, meron pa nagbabasa ng culture crush before. Hindi, hindi, meron dito. Ayun o, oh, ayun o, oh, meron. <laughs> May isa. Dalawa ba? Okay, oh, Dal may dalawa nagbabasa ng Culture Fresh before. Uh, tatlo, mga parents ng mga nandito, ay mga kids, mga parents. Oh, yan. So, ang dapat na tapos ng book, uh, if I will be honest with you guys, is yung dapat yung ending ng Culture Crash, lalampasan na namin to make it worth your hard-earned money yung babayad yung sa book. Pero unfortunately, hindi ko kasi naano yung deadline, which is yun nga yung naging concern ko. So, anyway, yung book naman, sana ma-enjoy nyo pa rin from start to finish, kahit pa paano. Hindi ko alam ano na dapat sabihin ko kasi siya yung Culture Rush Babies uh, na comics dahil sa influence ng Culture Rush. At I'm pretty sure marami dyan yung mga nagko-comics dito. Kung yung mga nandyan, yung mga na-influence ng uh, Culture Rush Comics, mag-ingay. Ayun. <laughs> Konti lang pero kasi uh, wala sila dito, may pasok sila. Uh, may trabaho, may trabaho. Diba? yung mga nandito mga freelance na hindi nagbabayad ng uh, nagbabayad sila nagbabayad. Ayun. Uh, so specific question regarding sa comics. What about comics na kailangan pa rin natin siyang ipasa sa mga new generation? Kasi marami na eh. TikTok, short videos, vertical videos, uh, uh, movies, ganyan. Bakit, bakit relevant pa rin ang comics sa medium of storytelling para sa inyo? Okay. Uh, um, natutuwa ako kasi ang daming nagko-comics ngayon. Ang mga bata no, na nagdo-drawing, ganyan. Okay. So, importante pa rin yung comics. No? Kasi it's a different form of uh, expression ng kwento. No? Hindi siya yung parang napapanood lang, hindi yung nakikinig lang kayo. Right? actively tinitingnan nyo, oh, ang ganda ng, ano, ang ganda ng drawing, ang ganda ng kwento. No? And pwede nyo balik-balikan ang comics. No? Siguro, ang, eto na lang yung ano ko. Sino yung mahilig mag-drawing ng comics dyan? Sino yung nagko-comics? Ah, sino nagdo-drawing? No? Paano nyo mapapalago yung ano, yung kaalaman nyo sa pagdodrawing? Or even yung pagdodrawing nyo, ano yung mga subjects na dinodrawing nyo? No? Ang tip ko dyan sa inyo, expand your mental library. Ano ibig sabihin nun? Expand, palawakin ang inyong mental library, yung kaalaman ninyo sa mga bagay-bagay Okay? Madali lang yung gawin. Okay? Hindi tayo dapat nasa stop sa mga skibidi toilet, sa mga, ano ba, mga brain rot content, no? 6, 7. Okay, so, yun, no, uh, tignan nyo, ano ba yung mga bagay na interesado kayo? Or sa tingin nyo, magiging interesado kayo, no? Mahilig ba akong mag-basketball? pwede ko sigurong gawa ng comics yun. Uh, about basketball. Uh, or gagawa ako ng comics about ano ba, mahilig ako mangolekta ng mga ano, mga rocks. <laughs> Yan na ganun, sobrang mundane, na. Or, or sobrang kakaiba. May mangolekta ako ng mga bato, gagawa ako ng comics sa pangolekta ng bato. Magical rocks, o oh, ganun, di diba? So may mga iba't ibang mga bagay na pwede nyo ipasok sa inyong comics para maging unique sa sarili nyo based on what you know. So, ang, ang unang step, expand your mental libraries. No? absorb nyo lahat ng kaalaman sa mundo. <laughs> Yun. Wag lang puro YouTube, wag lang puro TikTok, no? Eh ano, kung kailangan yung, ano, ano ba yung term na yun? Touch grass. Touch grass. Yun sabihin, lumabas kayo sa mundo, experience the world. So, importante ang comics kasi ito na tayo, eh, no? na ito na kayo na yung pinapasa na namin sa inyo yung future ng comics. Kayo na yung gagawa ng comics sa future. Right? Eh. Kayo rin naman yung magiging ano na magbabasa. Right? So, yun. Uh, ah, siguro na-touch niya siguro para sa akin, uh, yung nakikita ko ngayon nakakatuwa. Kasi parang nakikita ko ang sarili ko dati na ako nagdo-drawing din sa akin ako din sa mga nakasalampak ah, sa semento o nagdo-drawing sa pader, nagdo-drawing sa i-scroll kayo sa Webtoon, ganun yung mga platforms natin, yung talagang kumikilos kayo doing it, your thing. Kaya namang bata pa kayo, malikot pa pag-iisip natin eh, yung sinasabi nga ni Sir Galino, parang mahilig ka mga ng bato, so nagawa ka ng comics about namamolekta ng bato and maybe something fantastical about it. Kumbaga parang we next still next stories like that hindi pa tayo grounded sa tulad kami matatanda, medyo, <laughs> medyo parang, ah, ano ba? Di ako i-cultivate nyo yan. Parang ikunin nyo lahat yung experiences nyo rin, di ba? Pwede nyo ipasok yun dun sa students. So sana, huwag mawawala yun sa And uh, I think yun yung importansya ng ganyan, pagpagawa rin ng comics, sarili ng comics, keep on doing what you love best. And huwag mawawala yung pakumahan nyo dun sa <laughs> pinagawa nyo. Ayun ba yung bakit? Um, about comics, tao, ah, iba-ibang klase ng pag-consume. Kunwari ako, mahilig ako pagbasa, nobela. Pag nababasa ako ng nobela, parang may nabuo ng movie. Parang gano'n. Tapos, habang binabasa mo, para ka nanonood ng movie. Then, mahilig din ako manood talaga ng ano man, TV. Kasi yun talagang gumagalaw history and eh, tradition. So, ano yan, parte ng pagiging Pilipino yung pag, pag, pag sabi ng mga kwento, kwento, at eh, yung mga, yeah, kwento. Kwento. Hmm, kwento. Kwento. <laughs> Ayun. Um, so, final question. Ano po ang inyong magiging advice sa mga bago yun. Well, bago yun. Bago yun. Yung, ano, yung libro nyo, libro, sabi ba? Ah, ma- matagal ng mga fans hinihintay yung, yung pagtatapos ng mga Ngayon, sinimulan nyo ulit siya. uh, <laughs> this time around, when would, uh, when, uh, kailan, meron bang Yun. Uh, ano yung i-expect? Ilang bonus yung i-expect natin? Ah, okay. So, siguro sa Pasig, um, since nulit ko siya, actually yung content ng libro ay until issue 4 ng Culture Crash. So, issue 5 to 12 would be the next yung target 5 to 12. And then, meron na ang content for the book, the second book. Uh, I'm hoping to finish it by the third book. So, three books. Well, hindi, hindi three books from this. No? So, like, sana kaya ng lima. <laughs> limang ganun set ng limang libro. Tapos, na dapat. Mga 120 pages concept. Or around 600 pages. Yeah. ano, sa cat's tail, uh, kayong magalala kasi tatapusin na namin ngayon. Uh, pag hindi ko lang tinapos, wag na ako umuwi ng bahay. Pag sa atin ang basis ko. <laughs> so, tatapusin na namin ngayon uh, regardless. So, actually, 10, 10 books na. Tempos pa kami. Uh, so, mga plus 3 years ng buhay nito. <laughs> uh, and pero tatatusin namin yan, hopefully, uh, very soon. Sinisimula ko na yung book 2, kaya magulo na. Okay, nasabi na niya. Pasensya na kayo kasi mahaba talaga ako nagsulat. Kaya nyo, titignan to kung merong mission si Aileen na mapagsasama ko sa isang libro lang para mix it. Mga books na lang ano. Pero, ay, uh, ah, so medyo mahaba pa. At sana magpatuloy yung gusto. Yun. Yun. Uh, ah, okay lang mag isa pang question. One last. Okay. One last question. In one word, ano pong ma-advise nyo sa mga aspiring comics creators? One word. you, the one word. <laughs> imagination. Uh, <laughs> oh, yun na. Thank you very much lahat ng mga nakinig habang interview. Congratulations po. By your There is now picture taking time. And let's see group photo. Podcast.